nafsi, nafsi yangu pamoja nanyi, tuweni karibu na Allah azza wa jal. Tuko duniani na tuna mengi yanayotukumbusha kwamba ni muda maalum kila mmoja aliyepewa aufanyie kazi ule muda muda ule tuliopewa ndugu zangu ndipo tunapotakiwa kujenga maamuzi sisi baada lmauti twataka nini almaut ambayo leo twayashuhudia katika mji wetu huu wa mombasa kila leo twazika watu haula hao wanaokufa na tunaowazika ndugu zangu waislamu sio kuwa wao wamekosa akili ama wamekosa uwerevu na sisi ni mahodari sana na niwerevu ni kwamba hakuna kati yetu anayejua siku yake ni ipi. Kila mmoja wetu hapa ana wakati wake maalum. faidha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun wahadha laysa bikabir walakin aljalal ila aina ba'da almaut, kwamba sisi tutakufa. Hili najua wazi kwamba sio zito wala sio geni, na kila mmoja anaamini lakini tumekuwa wazito wa kujiuliza suali twendapi baada almauti hawa waliokufa wamekwendapi sisi hatujui na sisi tuko nyuma yao wakati wowote wa twaweza kuondoka lakini twenda wapi pia hatujui lazima turudie hisabu zetu ndugu zangu waislamu lazima turudie hisabu zetu akhiru lmataf huwa lmaut faidha mata insanun qataa amalu wewe ukishakufa tu khalas huna cha swala wala cha kufunga wala cha kutoa zaka wala cha ibada qata'a amalu illa min thalath ni madirisha mata, matatu peke yake yatakaokuwa yanapenyeza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 Maana yake fanyeni yatakao wakingeni nyinyi na adhabu ya Mungu na muzungumze yaliyo mazuri mafungamano makubwa yaliyomo baina ya taqwa Allah na mtu kuwa na maneno mazuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameahidi anasema atawatengezea mambo yenu na atawasamehe dhambi zenu na yoyote mtii Mwenyezi Mungu na mtume wake faqad faza fawzan adhima huyo mtu ameshafaulu ndugu zangu waislamu Anwani ya khutba yetu ya leo baada ya mukaddima huu ni upi wajibu wetu kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Ni upi wajibu wetu sisi Waislamu kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Tunapomzungumzia ndugu zangu, mtume wetu Muhammad ibn Abdillah salawatu rabbi wa salamuhu twamzungumzia adham insan, twamzungumzia mwanadamu adhim ambaye Mwenyezi Mungu alimchagua awe khatama lnabiyina wa imam lmursalin, awe yeye ndiye atakayefunga nabii wa mwisho na imam wa mitume yote muhammadu bnu Abdillah salawatu rabi wasalamu alaihi, ambaye amekuja na risala ya kuwakomboa wanadamu baada ya Mwenyezi Mungu kuona wanadamu wanavyoishi katika jahilia, katika vurugu, maisha yasiyokuwa na mwelekeo. Watu wanaishi kama wanyama, wanakula kama wanyama, wanadhulumiana, wanazini. Mwenye nguvu anamla mnyonge, mnyonge hana haki mwanamke hana haki zake wanaabudu masanamu wanakula mali ya mayatima wanawazushia uchafu wanawake waliokuwa wema na mengine mengi mabaya akatumilizwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na risala ya kuja kuwafanya wanadamu wawe vile Mungu anavyotaka wawe wanadamu watakaotambua kwamba wao ni ahrar wako huru, wao si watumwa wa, ma, wa, wa, wa masanamu, wao ni watumwa wa Mungu. Wao wameletwa duniani kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Muhammad sallallahu alayhi wasallam anakuja kuambia acheni kuwa watumwa wa masanamu, acheni kuabudu visivyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, acheni kuabudu vitu visivyozungumza, visivyoweza hata kujitetea. Acheni itikadi potofu hizi. Alikuja na risala ya tauhid, alikuja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuongoza watu katika njia iliyonyooka ya sawa, njia itakaowapa wao furaha ya hapa duniani na ya kesho akhira mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni nur amefaulu yoyote atakaye mweka mbele na akamuiga kwenye maisha yake kwani yeye ni qudwa liljamii laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmil akhir Hakika mtume huyu Muhammad, Mwenyezi Mungu anasema amekuwa ni kiigizo, ni kielelezo chema kwenu nyinyi, kwa yoyote anayetaraji kwenda kuonana na Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Ikiwa sisi twaamini kwamba tuko hapa duniani kwa muda maalum na tutaondoka kwenda kukutana na Mola wetu kwenye siku ya kusimamishwa wanadamu wote mbele ya Allah azza wa jal na wafanyiwe hisabu juu ya ile miaka walioishi katika hii dunia yoyote anayetaraji hiyo siku na yoyote anayetaraji kwenda kusimamishwa mbele ya Allah basi namwangalie mtume sallallahu alayhi wasallam amweke mbele yake amfanye kuwa ndiye kiigizo chake na kielelezo chake na bila shaka hatapotea bila ya shaka hatakwenda kombo atapata mafanikio ya hapa duniani na kesho akhira mtume wetu Muhammad ni qudwa liljamii na huu ni mwito kwa watu wote ikiwa wewe ni baba nyumbani kana sallallahu alayhi wasallam abun rahim alikuwa ni baba mwenye huruma ikiwa wewe ndugu yangu muislamu ni kiongozi mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni imamun adil mwenye uadilifu kiasi cha kwamba siku alipoiba alipo alipoiba mtu sharifu na kuendewa kuambiwa ya Rasulullah huyu aliyeiba huyu mwanamke atoka kwenye kabila tukufu vipi leo atakatwa mkono wake itakuwa hii ni izara فتغير صلى الله عليه وسلم وجهه وصواك لبدليك واحمرت عيناه وعبس وجهه وصواك لكنجيك نماتك كوم كند وعلى صوته وقال ويحكم والذي نفس محمدا بيده لو سرق فاطمة بنت رسول الله لقطعت يدها من بغانها ومنبيا نين اتي آتش كوكوا هوي نمنام كشريف na mimi ni mtume wa Mungu ambaye nitakwenda kusimamishwa mbele ya Mungu niulizwe mwanaambia aachwe asikatwe mkono wallah na hapo kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake lau angekuwa mwenye kuiba ni Fatima binti Muhammadin binti Rasulillah ningemkata mkono wake imamun adil kiongozi aliyekuwa analala njaa yeye, watu washibe. Kiongozi aliyekuwa anakesha usiku yeye kwa ajili ya watu, kiongozi ambaye hakukupatikaniwa kwake dhulm hata kwa kafir. Salawatu rabbi wasalamuhu alayhi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kana aban liljamii, alikuwa ni mlezi wa wote. Salawatu rabbi wasalamuhu alayhi, amezungukwa na wote na ndiyo maana ukisoma mafundisho ya mtume utasikia kana maa abubakarin wa umar kana maa anas bn malik kana maa bilal bnu rabah hawa ni masahaba zake lakini aliishi kama mlezi wa wote na mpaka akawajua na tabia zao na mienendo yao na akhlaqi zao faqala salawatu rabbi wa salamuhu إن أرحم الناس على عبادي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأشدهم عليهم عمر وأكثرهم حياء عثمان وأعلمهم بالقضاء علي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح ألي وجوا واتك tabia هو huyu huyu ni mkali huyu ana haya nyingi huyu ana ilmu nyingi amin wa ni abu ubaida amir bin aljarrah muhammad sallallahu alayhi sallam alikuwa ni zauj mithali wa kupigiwa mfano atifi anayejua kuishi na wanawake mwenye sikitiko kwa wake zake ukisoma katika saira yake kwenye mwenendo wake na namna alivyokuwa akiamiliana na wake zake hautopata love story bora zaidi kuliko ya mtume wetu Muhammad na wake zake bal kan la yastahi alikuwa haoni haya kutangaza dunia nzima kwamba yeye ampenda mke wake aulizwa siku moja ya rasulullah man ahabbu nnasi ilaik wampenda nani wewe zaidi asema aisha aisha wakati sisi leo sikuulizwa na watu waona haya wewe kumwambia mke wako na kupenda ukiulizwa jawabu wako asema tushazeeka hata naona haya mbele za watoto kuyasema haya maneno ukimuuliza mke wako lini wewe uliweza kuambiwa na mumewe i love you asema hilo neno tas hulisikia watoto tu akilisema lakini sijawahi kulisikia kwa mume wangu akiniambia mimi i love you hadha muhammad salawatu rabbi wasalamuhu alaihi hivi ndivyo alivyotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mfanyibiashara mpole mwenye usahali anapouza mwenye usahali anaponunua mwenye rahma anayeamrisha wafanyibiashara wawe ruhama kwa wale wanaowauzia mpole kwenye kukopa mpole kwenye kulipa deni bali mwenye kutaka watu wawe watawapa muhula na kuwasubiria wenzao kwenye deni mfanyi biashara wa kipekee ambaye hakutaka hata tembe dhara ya haramu ingie katika mwili wake. Pamoja na yote, ndugu zangu Waislamu, ni mtu aliyekuwa na akhlaq rafia, tabia za kipekee, tabia zilizokuwa njema. Inatutosha aya moja peke yake fi lquran, na lau kama hakuna aya ya kumsifia mtume wetu Muhammad ila ni aya hii ingetosha. wa innaka wa innaka la ala khuluqin adhim hakika wewe Muhammad uko kwenye kilele cha tabia njema jinsi gani alivyokuwa akiamiliana na watu alipendwa na wote alipendwa na wakubwa alipendwa na wadogo alipendwa na wazee alipendwa na watu huru alipendwa na watumwa Bilal kana yuhibbu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, na masahaba wote wallahi walimpenda mapenzi yasiyosifika, na kama kwamba mmoja wao ataka kuabir mapenzi yake kwa mtume walisanu halihi yaqul uhibbuka ya rasul allah uhibbuka la tafsir indi lisabwati ufassiru madha walhawa la yufassaru kupenda ewe mtume wa mwenyezi mungu na kupenda mapenzi yamenifanya mtu mwingine nataka kuyaeleza jinsi ninavyokupenda lakini mapenzi hayaelezeki ya rasulullah hivi ndivyo masahaba walivyompenda mtume wetu Muhammad si mapenzi ya madai mapenzi ya kutaka kumwiga mapenzi ya kutaka kuishi kama alivyoishi mapenzi ya kutaka kuzungumza kama alivyozungumza bali mapenzi ya kufikia daraja yudhahuna bianfusihim wako tayari kujitolea wao wafe kwa ajili ya mtume sallallahu alayhi wasallam yuhibbu muhammadan wa yataqaddamu ilayhi ويقول يا رسول الله نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله يضع صدره امام صدر الرسول anaweza kuweka kifua chake mbele ya kifua cha mtume kwenye vita, akataka mishale yote itakaorushwa imuingie yeye kwanza, lakini isifikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, hadha nabii, mtume wetu huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliishi kwa ajili ya wanadamu. Alipatwa na njaa ili watu washibe, aliipata tabu ili watu waishi na furaha. Ndiye yule ambaye alikwenda Taif akapigwa na watu wa Taif, akapasuliwa kichwa, damu ikavuja mpaka ikatotesha viatu vyake. Lakini baada ya yote hayo, Mwenyezi Mungu amwambia, haya sasa, sema wewe Muhammad, watakaje tuwafanye nini hawa walioweza kukufanya wewe mtume wa Mungu katika hali hiyo? Asema asema laalla Allah لعل الله يخرج min aslabihim man ya'budu Allah la yushriku bihi shay'a alikuwa ana uwezo wa kusema wamalize wote maana aliambiwa ukitaka tuungamanishe au tugonganishe au tushikanishe tuwasage na majabali mawili tutafanya tusubiri amri yako asema la allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun hawajui hawa huenda huenda subhanallah bado mtume wetu afikiria vizazi vizazi watakao kuja nyuma la'alla Allah yukhriju min aslabihim huenda wakatoka kwenye migongo ya hawa walionipiga leo watoto watakaokuja kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake na nendeni Taif muangalie jawamia na madaris yote hii ni afu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtume huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni yule aliyotolewa kwake Makka alitolewa na huku machozi yamtoka ageuka aitazama Makka aiambia Makka wallah innaka la ahabu lbiladi ilay wewe ni mji ninaoupenda zaidi kuliko miji yote na lau kama watu wa Makka hawakunitoa nisingetoka lakini hii ni amri ya Mungu aambiwa toka na utarudi na wallahi alirudi lakini hakurudi Muhammad dhaif na wale masahaba kidogo waliokuwa kiadhibiwa bal alirudi na jeshi adaduhu 10000 10000 sahabi wanaingia maka kwa pembe zote ويعلو كلمة الله نوانا فيك كتك الكعبة ويطلع بلال بن رباح يلي الياذبي ومكة يلي اليكو كتك ماوي أكاذبيوا نهوك سما أحد أحد ناني الاذنية بعد ايام وبعد سنين بلال يولي عبد حبشي نتم محمد صلى الله عليه وسلم كاتيا والي ووت والي وكوة وكوبة شرفاء قريش وزراء ما صحابة وكوبة وكوبة أسمى أين بلال أين مؤذني أين بلال أين صاحبي aina sahibu الصوت الجلي اسعد على الكعبه اسعد يوapanda juu ya al-Kaaba kufanya nini ayu al-ahbab kufanya nini ala al-Kaaba kwenda kutangazia wanadamu wote mimi yule niliyeteswa kwa ajili ya hii kalima leo naitoa الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mpaka mmoja katika makuraish wale ambao bado wako katika kufur asema sikudhania anna alhayata tatulu bi kwamba nitapata maisha marefu hata ara hadha alghurabu alaswad nimuone kunguru huu mweusi leo akanyaga alkaaba qatalaka allah kunguru ni wewe innahu bilal ibn rabah awwalu muadhdhi rasulillah azza wa jal kipenzi cha mtume sallallahu alayhi wasallam ndugu zangu waislam mahalu shahid mtume huyu aliyetolewa na kurudi na nguvu watu wakanadi siku hiyo kwamba leo ndio yaumul malhama tutalipiza kisasi mtume awaambia kalla bali lyaum يوم المرحمة يوسمama mbele ya wote wale makuraish awauliza ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum ya ahla makkah ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum hebu naambieni nyinyi mwadhania vipi mwaonaje au mwadhani nitawafanya nini leo wamwambia akhun karim liawal marra wanadhihirisha ule ukweli uliokuwa ndani ya nyoyo zao. Akhun karim wa bunu akhin karim, sisi twakujua sana Muhammad, wewe ni mkarimu na wewe ni mtoto uliyezaliwa na mtu mkarimu. Basi Mtume hakutaka kuwadhalilisha, pale pale aliwaambia idhhabu fa antum tulaqa, idhhabu fa antum tulaqa. Huu ndio musamaha wa kitarikh wa kihistoria, huu ndio musamaha wa kihistoria hakuna aliyepigwa hakuna aliyetolewa hakuna aliyeuawa bali mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia idhhabu fa antum tulaqa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni yule ambaye ndugu zangu waislam atawahurumia umma wake wakati wa sala imefaradhiwa 50 wallahi alisema umma wangu hawatoweza hawatoweza kwa ushauri wa Musa akawa anarudi anakwenda anarudi mpaka zikafanywa sala tano mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni yule ambaye alitamani kuonana na umma wake wote siku moja mbele za masahaba asema laitani laqad laqitu ikhwana laitani laqad laqitu ikhwana laiti ningeonana na ndugu zangu masahaba wakashangaa wote wakamwambia ya rasul allah awalasna ikhwanak sisi si ndugu zako mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia la bal antum ashabi nyinyi masahaba zangu walakin ikhwani alladhina yatuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni yu'minuna bi wa lam yarawni ndugu zangu ni wale ambao watakuja baada yangu wataniamini na hawakuniona wallahi ana hamu ana hamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam aonane na sisi asema ndugu zangu ni wale watakaokuja watakaoniamini na hawakuniona nyinyi mmeniona aya za teremka niko mbele yenu miujiza ya Allah mwiona kuna ndugu zangu utakuja huyu ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikiwa haya yote hayatushtui ndugu zangu mtume huyu Muhammad ndiye yule ambaye sio duniani tena siku ya kiyama siku watu wamefufuliwa watu wote wanasubiri hisabu siku zimekuwa ndefu adhabu na watu wanalia wanakimbilia kwa manabii wote na kila aendewaye alia kwamba mimi siwezi kwenda kwa Allah kumuomba asimamisha hisabu mimi nina madhambi nafsi nafsi isipokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah, alikuwa akisema ummati ummati قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wajibu wetu ni nini baada ya kumwamini mtume wetu Muhammad? Wajibu wetu ni kumpenda, mapenzi ya ukweli yaliyoambatana na matendo. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, la yu'minu ahadukum, hawezi kuwa na imani mmoja wenu, hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wannasi ajmain, mpaka anipende mimi zaidi ya kila kitu, zaidi ya wazazi wake, zaidi ya watoto wake, zaidi ya nafsi yake. Siku moja Umar radhiallahu anhu akamwambia, ya Rasulullah, inni la uhibbuk, mimi nakupenda ya Allah zaidi ya kila mtu isipokuwa nafsi yangu yani nakupenda watu wote mimi nakupenda wewe zaidi ila nafsi yangu bado naipenda zaidi tume akamwambia bado bado umar kisha akarudi akamwambia ya rasulullah nakupenda zaidi ya nafsi yangu akamwambia alana ya umar sasa hivi umepatia wallahi hayawezi kuwa mapenzi haya ni yale mapenzi tunayoyajua sisi haya ni mapenzi yaliyoambatana na amal aliyotuamrisha tufuate aliyotukataza tuyawache tupende mwenendo wake kila mmoja wetu aweza kujiuliza baada ya haya tuliyoyaona hamu aliyokuwa nayo mtume wetu Muhammad kwetu sisi, pupa alilokuwa nalo kutuongoza, kutamani kote kule aonane na sisi kukaa na njaa kwake tadhia yake kusacrifice kwake sisi kama ummati Muhammad nazungumzia leo karne ya 21 mwaka 2020 kila mmoja atazame nyumba yake ndivyo tunavyoishi sisi alivyoishi mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam waislamu mijini mwetu twaishi kama alivyoishi mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake majumbani mwetu twaishi na wake zetu kama vile mtume alivyoishi na wake zake twaamiliana na watoto wetu kama vile mtume alivyoamiliana na watoto wake mapenzi yetu bila ya kuwa kuna kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam ni mapenzi makavu mapenzi yasiyokuwa na maana ya ukweli kubwa ndugu zangu waislam ni madai angalieni leo kwenye lile ambalo ni muhimu sana tutazame kwa macho ya ukweli kabisa namna tunavyoishi leo unyonge tulio nao na udhaifu wallahi ni kwamba sisi tumetupilia mbali mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini kwa kutafuta visingizio sote tumebaki badala kutafuta suluhisho twalaumiana nyinyi hamumpendi tunaompenda ni sisi sasa nyinyi kumpenda kwenu Mtume sallam ni kumpenda kwa kuwakataza watu wasifanye yasiyoyafanya, ni jambo zuri. Lakini je, maisha tunayoyaishi ndiyo maisha aliyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na upande wa pili twampenda Mtume kwa kumsifu, naam, na amesifiwa na Mungu na hatuwezi kufikia daraja ya kumpa zile sifa anazostahiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini swali liko hapa je sisi tunaompenda kwa kumsifu maisha yetu ndivyo yalivyo maisha yani ndivyo tulivyo sisi kama alivyokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tusituhumiane kila mmoja akawa yuang'ang'ana mtume ni wake mtume ni wa atakayemfuata mtume ni wa atakayempenda kikweli mtume ni kwa atakayemtwii mtume ni kwa yule atakayemfanya yeye ndiye kielelezo uwe mwarabu uwe mwafrika uwe mzungu uwe yoyote mtume atakuwa ni wake yeye lakini ukidai madai yote na upande wa pili mukadai madai yote lakini ikiwa maisha yetu yako kando na mafundisho ya mtume wetu Muhammad yote katika ibada zake katika kuishi kwake na watu katika uongozi wake katika kuishi kwake nyumbani maisha ya kijamii ikiwa sisi tuko tofauti na yeye si wetu sote na tutabaki kuwa hivi twende tukasimamishwe mbele ya Mungu mtume wetu Muhammad kuambiwa kuwa atakuwa shahidi lilimliza lilimliza mpaka mwisho, akamwambia yule anayesoma Qur'ani, nyamaza. Lakini sisi sote kwa umoja wetu twakubali kwamba Mtume alifikisha ujumbe, balagha risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi jihadi hata atahu lyaqin Yeye mwenyewe alishuhudia hilo kuambia hal ballaghta hal balaghat mara tatu kisha akaangalia mbinguni akasema allahumma fashhad wa nahnu nashhad annahu balagha risala lakini sisi wenye kuletewa hiyo risala tumeipokea hiyo risala itakiwavo tumeishikilia hiyo risala itakiwavo kisha twakaa kulaumiana sisi kwa sisi tujitafuteni tujiulize maswali mtume ni wetu aweza akatukana sote si kutukana akatukana manake akatukataa kwa Kiswahili kingine aweza akatukataa mtume sote akasema nyote si wangu maana nyote hamuna matendo yangu tumebaki na vijialama tukidai kwamba kufanya hivyo yatosha kwamba sisi kuwa ni wa mtume tabia mbovu hatuna ibada roho chafu za uhasidi hatupendani kutiliana fitina chuki za kila siku dhulma za kila siku eti ni wafuasi wa mtume sisi mwenyezi mungu atuongoze semeni amin mwenyezi mungu atuongoze atuonyeshe iliyo haki atuwezeshe tuifuate atupe mapenzi ya mtume na atuwezeshe kumtii mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atupe nyoyo za kushikana kila mmoja amshike mwenzake amwambie haya mimi na wewe kalima yetu ni ile ile la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah.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 الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر اخواننا المسلمين وردنا إلى دينك ردا جميلا نقزانك zangu بينا na واليوم zetu حالي مكوانقومو وقونجوا ومجاكوا نيوم wagonjwa na umaskini umetuvamia watu sasa wana hamu mbili hamu ya ugonjwa na hamu ya mabili hatuna sisi mwingine wa kumtegemea isipokuwa ni Allah ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dhal Jalali wal Ikram اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ونسألك بصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلى إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون